بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين و وصحبه اجمعین أما بعد گذاری داشتیم خیلی کوتاه بر زندگی امام احمد بن حنبل رحمه الله گفتیم در سال 164 هجری قمری به دنیا مدن و در سال 241 هجری قمری از دنیا رفتن قرار کتابی که به عنوان نصیحت برای ما به جا گذاشته از این هاش بخونیم از هاش بخونیم اسم کتابش رو گفتیم گذاشته کتاب اصول و سنه چنانچه امام ابن رجب رحمه الله میگوید منظورش از اصول سنت کلمه اصول کلمه واضح و آشکاری منظور از سنت اون چیزی که در ضد شبهات و شهوات واقع میشه اصول سنت منظور اون اصولی هست که ما باید متمسک به اون بشیم تا در ضد اون نقیز اون در شهوات و شبهات نیفتیم همونطور که سنت برای خودش اصولی داره مرجعیتی برای خودش داره از قرآن از سنت از از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم بدعت برای خودش اصولی داره که ائمه اومدن از اون بدعت هم سخن گفتن و در رد اونها اومدن کتاب ها نوشتن مثلا امام بربهاری رحمه الله میگه اصول البدع اربعه ابواب منها وهم القدریه والجهمیه والمرجعه والخوارج اصول بدعات چهار تا یکی قدریه یکی جهمیه یکی مرجعه و یکی خوارج ما میتونیم قبوریه هم به پنجمیش هم اضافه بکنیم اصول کلیشون یا اینکه درباره خدا سخن میگن که خدا نمیداند از آینده با خبر نیست قدریه میگفتن خدا عالم نیست یا جهمیه که اعتقاد بر این داشتن که انسان ها همه مجبورن هر کاری انسان میکنه خود خدا داره انجام میده همه خدا و قسمت جزئی از خدا هستن یا مرجعن که میگفتن ایمان ما با ایمان فرشتگان فرقی نداره و هیچ گناهی وجود نداره و یا اینکه خوارج بودن که میگفتن اگر کسی یک اشتباه انجام بده کافر و جهنمیه اینها اصول بدعتن پنجمی هم من اضافه میکنم از اصول بدعت مرد پرستی و قبر پرستی همون کاری که مشرکین انجام میدادن اصول بدعت این پنج داست. یا درباره خداوند صحبت کردن به این که خداوند نمیداند و نمیکند و نمی فلان همش نفیه یا اینکه خدا را در همه چیز دیدن یا نفی هر صفتی از خدا یا هر چیز خدا دیدن یا هر کسی مؤمن دیدن یا هر کسی کافر دیدن اینها اصول چی هن؟ اصول بدعت ها دیگه ما بقیش فروعشن فرقه هایی که در زیر مجموعه اینها میان شاخه شاخه شاخه شاخه میشن مرجعه خودشون چند دسته میشن در زیر, زیر مجموعه مرجعه مثلا اشاعره ماتریدیه و دیگر فرقه ها کرامی هم واقع میشن اینها اصول بدعتن چرا اصولا چون با اصلی از اصول شریعت در تضادن وقتی که یک شخصی میگه همه چیز خداست همه جز خداست هر هر جا بری خداست این سخن نقض فرموده خداوند الرحمن العرش استوا نقض اصلی از اصول شریعت نصر نقض اصلی از اصول اعتقاد اهل سنت و جماعته بله خیلی ها شاید بهشون بر بخوره بگن که شما یعنی فقط شما اهل سنتید و غیر از شما دیگه سنی وجود نداره یعنی فقط فقط خودتون نجات یافته و فرقه ناجیه هستید و بقیه همه گمراهن هر کسی حرفی در تضاد فکر شما و اعتقاد شما گفت گمراهه فقط شما نجات یافته هستید نگاه کنید خیلی ها میان اعتراض وارد میکنن به حدیث افتراق که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ستفترق امتی امت من متفرق میشن همونطور که یهود و نصارا متفرق شدن 72 دو فرقه 71 فرقه امت من 73 فرقه میشن بعد صحابه میپرسن یا رسول الله خب این صفهم لنا یا رسول الله بس اونها رو بگو اون نجات یافته ها رو بگو رسول الله صلی الله علیه و ما انا علیه اليوم اصحابی اون راهی که من امروز برش هستم و اصحاب من این راه نجاته این حدیث بیش از ده تن از صحابه روایتش میکنن آلبانی امام آلبانی رحمه الله در سلسله صحیح هم تصحیحش میکنه طرقش خیلی زیاده الان جا به تخریج این حدیث و این روایت نیست حدیث یه طرف همین مفهوم همین مفهوم از از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ما در قرآن داریم که خداوند در قرآن از این اصل سخن به میان میاره امام احمد هم کتابش را با همین قضیه شروع میکنه امام احمد رحمه الله میگوید اصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم تمسک به اون چیزی که اصحاب روش بودن اصحاب روی چی بودن اصحاب چطور بودن در منهجشون در دینشون دیانتشون تقواشون چطور بودن به کجا برمیگشتن مصدرشون مرجعیتشون چی بود به کجا برمیگشتن مرجعشون قرآن بود و سنت بود مرجعشون چی بود تایید رسول الله صلی الله علیه و بر رفتار و فکرشون رسول تربیت یافته رسول الله صلی الله علیه و بود رسول اونها را تربیت کرده بود فهم اونها را تصحیح کرده بود به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ما انا علیه اليوم اصحابی روش نجات راه نجات راه من اصحاب منه خب خیلی ها گفتم میان اعتراض وارد میکنن بر این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که مفهوم قرآنی داره ما در قرآن هر سر هر نماز وقتی که از خدا طلب و درخواست میکنیم میگیم ایا نعبد و ایا نستعین و میگیم اهدنا الصراط المستقیم ما را به راه مستقیم هدایت کن بعد میگیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آخرش میگیم مغضوب علیهم و الضالین مغضوب شدگان و گمراهان خدایا ما را از اونها قرار نده راه راست غیر از راه گمراهان غیر از راه کسانی که بر ما خش بردیدی خب الان خداوند راه نجاتی را برای ما مشخص کرد و راه غیر نجات را برای ما مشخص کرد یا نکرد راه غیر نجات را گفت و راه نجات را هم گفت و از ما خواسته خداوند این چنین دعایی سر نماز تکرار بکنیم در هر رکعت این سوره را بخونیم اهدنا الصراط المستقیم بله خداوند در قرآن میگه و ان هذا صراطی مستقیما راه من یک راهیه مستقیم ولا تتبع السبل راه های گمراهی رو نگیرید راه های شیطانی رو نگیرید رسول الله صلی روز خط میگشن کنار خط, کنار این خط خطایی میگشن و میفرماید این راه خداست و این راه های شیطانه کنار هر این راه فرعی شیطان ایستاده تو را دعوت میکنه به اون راه این اصل سنته اصل راهی که تو را نجات میده تو را به بهشت میبره یک راهیه دو راه نیست راه نجات راه پیروزی راه موفقیت فقط یک راهه گمراهی از گمراهان شاید اسم شنیده باشی شاید بعضی شنیده باشن شاید بعضی نشنیده باشن میاد در نقض فرموده خداوند و ان هذا صراط مستقیما کتاب می نویسه برای خودش سخنی و سخنانی داره میاد در نقض کلام خدا میگه که راه های رسیدن به خدا زیاده و اسم موضوع اون کنفرانساش و اسم اون کتاب و مقالش میگه چی؟ سرات های مستقیم راه های مستقیم یعنی خدا در قرآن میگه و ان هذا یک راه و ان هذا سراتی مستقیمه و ولا تتبع السبر راه ها را نگیرید یک راه را بگیرید اون یک راه چیه بعد میان میگن که نه هر کسی را به فکر خودش باید رها بکنیم همون پلورالیسم اعتقادی یا آزاد اندیشی که هر کسی به اندیشه خودش آزاده بعد خودش همین مثلا همین شخص دکتر عبدالکریم سروش مثلا میاد کتاب هایی می مثل در رد اشاعره که خودش متمسک به مرجعیتش مسئله معنوی مولانا هست جلال رومی این مرجعیتشه این مصدرشه هر جا سخن میگه از این کتاب سخن میگه و بعد هر چیزی که در مخالف در, در مخالف در مخالف این کتاب باشه در تضاد این کتاب باشه رو گمراهی میشموره میاد خودش رد بر اشاعره میده چون مولانا معتزلی بود فکر اعتذار رو داشت چون میگفت خدا نمیشنود نمیبیند ولی اشاعره میگفتن خدا میشنود میبیند خداوند علم داره خب شمایی که الان میگفتید همه به فکر خودشون آزادن راه های مستقیم ما داریم که همه راه به طرف خدا میرن پس چرا اون راه ها را گمراه میدونین؟ نگاه کنید هر ملتی هر نحلتی هر گروهی هر فرقه خودشون رو ناچین میدونن چه اعتراف بکنن چه به زبان خودشون بگن چه نگن امامیه خودشون میگن که ما هدایت یافتیم و هر کسی که علی را قبول نداشته باشه به عنوان ولی و نمیدونم امام اول اون گمراه یا اون کافر یا اون ملحد یا هر چیز دیگه نصارا هم همین میگن میگن هر کسی عیسی را قبول نداشته باشه یهود هم میگن هر کسی موسی را قبول نداشته باشه اگر کسی هم غیر از موسی پیامبر دیگه را قبول بکنه دیگه کافر نیست دیگه دیگه یهودی نیست دیگه مسلمان نیست یعنی بر دین خودشون نیست هر کسی برای خودش یک حرفی میزنه مگر میشه که همه این دینها ها یک دین باشن همه اینها حق باشن اگر حقا پس چرا خداوند ازمون خواسته که سر نماز بگیم ما رو مغضوب علیهم ما ما رو گمراهان قرار نده بله راه گمراهی هست راه شری هست و راه خیری هست راه نیکی هست و راه شعم و بدی هست راه جهنمی هست خداوند بهش را خلقت کرده و جهنم را هم خلقت کرده راهی به سوی بهش قرار داده و راههایی به سوی جهنم قرار داده صحابه اگر خداوند توصیه کرده که راه اونها را بگیریم به خاطر تمسکشون به قرآن و سنت بود اگر اینجا امام احمد کتابش را آغاز میکنه به این که ما مثل صحابه متمسک به قرآن و سنت باشیم اگر این چنین تقاضایی را امام احمد از ما میکنن و توصیه میکنن نصیحت میکنن شون توصیه خداونده در قرآن یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول وقتی که چهرهاشون میشه در جهنم اونجا هستن که ای کاش ای کاش میکنن ای کاش ما از الله پیروی میکردیم ای کاش ما از رسول خدا پیروی میکردیم بله یا متقلب وجوههم روزی که چهره پخته میشه من در جهنم واژگون میشه من در جهنم و در عذاب خداوند اونجا هست که افسوس میکنن تمنی میکنن ای کاش ای کاش میکنن که پروردگارا ای کاش ما اونجا تابع تو میشدیم حرف تو رو میشنیدیم سخن تو رو میشنیدیم قبول میکردیم و رو راه پیامبرت بودیم یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول بله من يطع من من يطع من يطع الرسول فقد اطاع الله کسی که از رسول خدا پیروی بکنه از خدا پیروی کرده چون خداوند دستور داده که ما پیرو رسول خدا باشیم پیروی از رسول خدا پیروی از خود خداست من یطع رسول فقط اطاع الله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول اگر در چیزی اختلاف کردید برگردید به الله و رسول بل این راه راه صحابه بود که امام احمد اولین اسرا بر این شروع میکنن و خداوندم میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فتبعوني. به محمد بگو اگر محبت الله را ادعا دارن که الله را دوست دارن دین خدا را دوست دارن پس بگو و راه من باشید نکنید آیات و احادیثی که در این باب اومده زیاده اصلا فرمودی خدا من فلیحذر الذین یخالفون عن امره بر حذر باشن اونهایی که از امر رسول الله صلی الله علیه و سلم سرپیچی میکنن یا فرموده خداوند فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ایمان ندارن تا اینکه تو حاکم در بین اونها باشی یعنی حرف سخن تو را بپذیرند ایمان ندارن فلا و ربک لا یؤمنون وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره اگر الله و رسولی به چیز ام بکنن دیگه کسی حق نداره راه دیگری رو انتخاب بکنه بله راه حقیه راه خدا و رسول راه قرآن و سنت راه نجاته و غیر از اونها راه گمراهی است و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا اون چیزی که رسول خدا بهتون گفته ازش پیروی بکنید و اون چیزی که شما را گوش زد کرده که انجامش ندید پرهیز ازش بکنید از اون بپرهیزید بعد از اون امام احمد رحمه الله بعد از اینی که به ما توصیه میکنه که رو به راه اصحاب باشیم یعنی به قرآن و سنت متمسک باشیم چنانچه صحابه بودن رسول الله صلی الله علیه و بر سر منبر ایستاده صحابی خارج از مسجده میگه بنشینید صحابی خارج از مسجد همونجا می صحابی میبینه رسول الله صلی الله علیه و سلم با خیاری را توی غذا هست دوست داره شیرین دوست داره رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه چون رسول دوست داره من دوستش دارم صحابه شیرین بودن صحابه راه رسول الله صلی الله علیه و سلم متمسک به قرآن و سنت بودن اگر در یک مسئله اختلاف میکردن عمر بن خطاب رضی الله عنه مینشست میگفت در این مسئله کسی چیزی میدونه صحابی بلند میشه میگه بله میاد یعنی مرجعیتشون در اگر راه شما نگاه بکنیم در راهشون کردارشون میبینیم که مرجعیتشون همه سوال میپرسن رسول الله صلی الله چی گفته چطور بوده نوبت به دیگه میذاشتن عمر بن خطاب رضی الله عنه با یکی دیگه از اصحاب که یکی بیاد این چیزی که امروز یکی بره سر کار کارش انجام بده یکی بیاد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی که اون دیگری میاد نزد رسول الله میشینه به اون بگه همینطور پی در پی از از رسول الله و از گفته هاش و افعالش آگاه باشند. صحابه رضی الله عنهم پیرو و رهرو راه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن چند زده بودن به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بخاطر همین خداوند در قرآن توصیه میکنه که مثل آنها باشید و به مشرکین میگوید اگر مثل اینها شدید شما مؤمنید فان آمنو بمثل ما آمنتم بی فقد اهتدوا فین آمنو اگر ایمان آوردن مثل ایمان شما مثل شما به مثلی مثلیت مثل مثل شما شدن مثل شما اصحاب شدن متمسک به قرآن و سنت شدن در مقابل قرآن و سنت تسلیم شدن این اسلام حقیقی اگر اسلامشون اینجنین حقیقی شد فقط و اینها راه هدایت را گرفتن بله راه هدایتی هست و راه گمراهی هست گفتم اگر حدیث فرقه ناجیه که رسول الله صلی الله علیه و میفرمایند که وقتی اصحاب سوال که ناجیه کیان رسول الله صلی الله علیه و آله انا علیه و اصحابی دلالتی از قرآن داره در بحث هدایت و گمراهی خداوند در قرآن میگه فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله گروهی خداوند بر اونها نوشته که راهش راه حق باشه فریقا هدا گروهی هدایت شدن و فریقا حق علیهم و گروهی هم نمیشه که خداوند یا حقیقت که اینها گمراهند گروهی هم گمراهند گروهی گمراه شده هن. پس راه حقی هست و راه ناحق به نص قرآن گفتم سوره که در سوره فاتحه که در در هر سر, سر هر نمازی میخونیم یه طرف الحمدلله رب العالمین و آخرش و یه طرف این آیه هم طرف دیگر که بهمون مشخص میکنه که راه هدایتی هست و راه گمراهی راه هدایت اون راهی هست که اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم در اون بودن و رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه در خطبه حاجه تذکر میداد به اینکه ما متمسک به قرآن خیر و کلام خیر و کلام کلام الله و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم و شر الامور محدثاتها بهتری سخن سخن خداونده بهتری راه راه رسول الله صلی الله علیه و سلم و بدترین راه ها و شر الامور محدثاتها و كل محدثه بدعه و كل بدعه ضلاله و كل ضلاله في النار بدترین راه ها راه گمراهی است راه حقی داریم راه ناحقی داریم خداوند ما را از راه ناحق برید میکنه گوشتت میکنه خداوند ما که رهرو به راه ابلیس نباشیم و ابلیسیان نه تنها ابلیس بلکه ابلیسیان کسانی به زبان ابلیس سخن میگویند ما باید مواظب باشیم که که اونها ما را در جهنم نیندازند قال والاقتداء بهم اول متمسک بشیم به چیزی که اونها متمسک شدن دوم به اونها اقتدا بکنیم الگوم را از اونها بگیریم اقتدا کردن به اونها الاقتداء بهم اونها رو پیشوای خودمون قرار بدیم نگاه کنیم چطور بودن ما اونطوری باشیم بله قرآن دلالت حدیث فرقه ناجید ما انا علیه اليوم اصحابی یه طرف قرآن هم دلالت میده یک آیه را گفتم فان به بمثل ما آمنتم به و همچنین فرموده خدا و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم ساءت مصيرا ومن يشاقق مشاققت اختلاف افتراق خارج شدن از صراط مستقیم و من یشاقق مشاققت اختلاف کردن مشاققت افتراق کسی که راهی غیر از راه رسول خدا پیشه بگیره و من یشاقق الرسول کسی که از راه رسول خدا خارج بشه مخالفت بکنه با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى بعد از اینکه راه هدا برات مشخص شد بعد از اینکه راه حق برات مشخص شد ثابت شد براش این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و یتبع غیر سبیل المؤمنین اتباع پیروی بکنه راه غیر از مؤمنین سوال وقتی که این آیات نازل میشد غیر از صحابه رسول الله مؤمنین هم دیگه بودن معتزله بودن اشعره بودن ماتلدیه بودن امامیه بودن کرامیه بودن جهمیه بودن جعدیه بودن اسماعیلیه بودن زیدیه بودن کدام یک از این فرقه ها بود دیوبندیه بودن قادریه بودن قادیانیه بودن کدام یک از این فرقه ها بود هیچ کدام از این فرقه ها نبود که بگیم که آنها مؤمن حقیقی بودن صحابه نه مؤمن حقیقی نبودن غیر از صحابه کسان دیگه هم بودن به رسول ایمان بیارن فرقه غیر از اون فرقه بودن نبودن اینجا هم خداوند در قرآن که با لغت عربی مبین واضح آشکار داره به ما سخن میگه میگه و یتبع غیر سبیل المؤمنین نگفت مؤمنین نکره نگفت که هر مؤمنی شامل بشه ما نمی نمیکنیم کسی نمیگیم اشاعر کافرن نمیگیم مؤمن نیستن ما میگیم اینجا خداوند از الف لام معرفه در لغت عربی استفاده کرد کسانی که مشخص شده بودن المؤمنین واضح بودن که اون دوران کی بودن وقت نزول آیه وقتی که این آیات نازل میشد خداوند از ما خواسته وقتی که این آیات نازل می شده به مشرکین خطاب میکنه کسی راه غیر از رسول خدا بگیره و تابع غیر از اصحاب باشه مؤمنین باشه مؤمنینی که در اون دوران بودن از صحابه رسول صلی الله علیه و سلم نوله ما تولا و نصله جهنم و ساعت مصیرا این شخص خوش بهش میگیم این شخص جایگاه جهنمه و بدترین جا جهنمه کسی که راه به راه اصحاب نباشه نوله ما تولا و نصله جهنم و سرعت مسیره و بدترین راه راه جهنم بس ما باید پیرو راه راه اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم باشیم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان خدا یاد میکنه راه حق ما انا علیهم یوم اصحابی راه حق را مشخص میکنه مهاجرین انصار و کسانی که بعد از اونها اومدن و الذین تبعوهم به احسان اونهایی که بنیکی نه اینکه بگه با صحابه گناه غیبت کرد مثلا من غیبت میکنم چه صحابی غیر نه الذین تبعوهم به احسان در نیکی در اون راهی که راه رسول الله صلی الله علیه و بود پیروی کرد از اونها والذین تبعهم احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك ذلك الفوز العظيم این این فوز این پیروزی پیروزی, بزرگیه غیر از بهشت خداوند میگه این پیروزی بزرگیه کسی بخواد راه به راه اینها باشه این راه راه نجاته راه پیروزی هست راه غیر از این راه نجاته نه راه نجات نیست بل فریقا هدا گروهی هدایت شدن به نص قرآن اینها هم هدایت شدن اینها هم خداوند اعلان رضایت ازشون کرده کسی بیاد بگه اونها گمراهن خودش گمراهه چون خداوند داره اونها را تایید میکنه و به ما توصیه میکنه که رهرو راه اونها باشیم و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار خداوند داره تاییدشون میکنه و از ما میخواهد و بعد بیاد کسی دیگه اونها گمراه بودن میگیم خودت گمراهی چون خداوند از اونها اعلان رضایت میکنه میگه رضی الله عنهم و رضوا عنه و همچنین اعلان رضایت میکنه کسی که الگو الگوگیری میکنه از اونها پیشواش صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم باشن کسی بخواد این راه را بگیره این راهش راه پیروزی بزرگیه ذلک الفوز العظیم همونطور که چسبیدن به قرآن و سنت پیروزی بزرگه رهرو راه صحابه بودنم جز اون پیروزی هست از هم منفک نمیشه جدا نمیشه دو چیز جدا, جدا شدنی نیستن قرآن و سنت به فهم سلف امت و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها ذلك الفوز العظیم من یطع الله و رسول کسی که از الله و رسولش پیروی بکنه پیروزی بزرگی نصیب شده پیروزی بزرگی داره همونطور که راه صحابه پیروزی بزرگ توش هست راه نجاته چرا؟ چون اونها متمسک به قرآن و سنت بودن تمسک به قرآن و سنت و محروب راه صحابه بودن در این راه راه نجاته و غیر از اون راه گمراهی هست قال اصول سنت عندنا اولا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم تمسك به اون چیزی که اصحاب روش بودن تمسک به قرآن و سنت و بعدم دوم الگوگیری از اونها والاقتداء بهم الگوگیری از اصحاب اینکه ما از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم الگو بگیریم اونها را پیشوای خودمون قرار بدیم که گفتیم هم احادیث دلالت بر این میدن و هم آیات قرآنی که که خونده شد آیات قرآنی که دلالت بر این میدن که که ما باید رهرو راه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم قال ثالثا وترك البدع وترك بدع وكل بدعه فهي ضلاله رسول الله صلی الله علیه و در بحث بدعت میفرما لیس علیه امرنا فهو رد هرچی امر ما روش نباشه اون چیزی که در دین احداث بشه اون چیزی که در دین ایجاد بشه دینی که روش صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم نباشه ما اگر بخوام مثال ها بزنیم در بحث بدعت و بحث تعریف بدعت خیلی زیاده من نمیخوام بحث بدعت را باز بکنم اینجا بدعت ها همونطور که ما در سنت و راه هدایت از از قرآن و سنت و فهم سلف امت همونطور که ما اقوال داریم افعال داریم کردار و رفتار داریم همونطور که ما اونجا کردار و رفتار و اعتقادات و نمیدونم همه چیز داریم در بدعت هم همینطور هر چیزی از اعتقاد اعتقاد صحابه روش نبود هر فعلی در دین که اونها دینشون نبود هر فعلی در دین هر قولی که در دین احداث بشه از اذکار که راه اونها روش نبود اینا همه جزء بدعت ها هستن بدعت هر چیزی که بخواد همسویی بکنه با شریعت خدا خداوند شرع آورده یک کسی بیاد مثل خدا حرف بزنه به جای خدا حرف بزنه در دین این بدعت و نوبری در دین آورده هر کسی بیاد به جای خدا بیاد برای ما تعیین تکلیف بکنه در مسائل اعتقادی مثلا ایمان کم و زیاد میشه نمیشه خدا میگه که چی ولا تلیت علیه آیات مزادتهم ایمان ایمان رو زیاد میشه اگر آیات قرآن بشنوه یک شخصی بیاد بگه نه ایمان کم زیاد نمیشه ایمان یه چیز ثابتیه این حرفش بدعت در دین هست یا نیست به جای خدا داره حرف میزه یا نه تعیین تکلیف میکنه برای خدا یا نه در تضاد قرآن داره حرف میزنه یا نمیزنه این در تضاد قرآنه این بدعته بدعت شاید در قول بیاد در اعتقاد شاید بیاد این شخص معتقد این شده اعتقادش خرابه شاید در فعل بیاد مثل اون شخصی که در زمان سعید بن مسیب بلند میشه نماز میخونه بعد از نماز فجر دو کرد دو رکعت دو رکعت سعید مسیح میگه بیا چرا اینقدر نماز میخونی میگه میگه نماز بده میگه خداوند یعنی من رو محاسبه میکنه روز قیامت که چرا دارم نماز میخونم میگه تو را به خاطر نماز محاسبه نمیکنه ولی که تو را برای مخالفت با سنت چیکار میکنه خداوند تو را محاسبه خواهد کرد چون داری در خلاف راهی که رسول از پرهیز دادن گفتن نکنید شما دارید انجام میدید ولکن یعذبک على خلاف السنة به خاطر مخالفت با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر مخالفت خداوند تو را عذاب میده بس کسی بیاد مخالفت بکنه چه در قول چه در فعل چه در اعتقاد هر شخصی بیاد مخالفت بکنه با آیه از آیات قرآن حدیث از حدیث رسول الله این مبتدع و محدث در دین هست داره احداث در دین میکنه و هر احداثی در دین نه در دنیا نکنید بحث دنیا نیست انتم اعلم امور دنیا که رسول الله صلی الله علیه و میفرمایند شما از دنیای خودتون از دنیای خودتون آگاه ترید مصلحت دنیای خودتون خودتون بهتر میدونید انتم اعلم امور کی گفت رسول الله صلی الله علیه و آله در بحث لقاح نخل گفتن خب چرا این کارو میکنید خب نکنید خدا بخواد نخل خودش لقاح میفرمانده و خودش ثمر میده صحابه این کارو نکردن دیدن که ثمر نداره رسول الله تو گفتی انجام ندی ندادی ثمر نداد بعد رسول فرمود انتم اعلم امور دنیاکم رسول الله سوال اوراق میشدن الان قرار نیست ما سوال اوراق بشیم چرا چون امر دنیاست انتم اعلم دنیا دنیاکم بحثمون ما لیس علیه امرنا امر رسول الله اون چیزی که راه رسول الله صلی الله علیه و روش هست کسی بیاد راه دیگری از اون راه بیاره بحث دینه نه بحث دنیا ما داریم بحث دین میکنیم کسی احداث در دین میکنه امام مالک رحمه الله میگوید من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة كسف بیاد ادعا بکنه در این امت احداثی بکنه بدعتی بیاره که سلف امت روش نبودن صحابه هم روش نبودن این شخص ادعا کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم خیانت کرده بر امت چون خداوند لأن الله تعالی یقول اليوم اكملت لكم دينكم دین رو بر شما کامل کردم الان این شخص با این نوآوری در دین اضافه در دین مثلا من مثال بهتون میزنم از کار بعد از نماز 33 باره یک شخصی بیاد بگه 40 بار که بیشتره من 40 بار میگم ذکر خدا میگه بله نه ذکر خدا بد نیست ولی که خداوند تو را عذاب میده به خاطر مخالفت با راه رسول الله صلی الله علیه و سلم ولکن يعذبك على خلافك للسنه به خاطر مخالفت که سعید بن مسیب گفت به خاطر مخالفتت با سنت رسول الله تو را عذاب میده حتی ذکر خداست چون تو داری ادعا میکنی که دین کامل نشده میخوای دین کامل بکنی با چل بار گفتن با پنجاه بار گفتن با صد بار گفتن راه نجات راه رسول الله صلی الله علیه و باید اکتفا بکنیم و اقتدا بکنیم به رسول الله صلی الله علیه و سلم و اون چیزی که صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم روش بودن و رسول الله اونها را تایید کردن فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا اون چیزی که اون دوران دین نبود دیگه الان دین نیست ولا يصلح آخر هذه الامه الا ما صلح به اولها امت اصلاح نمیشه بعدا مگر به اون چیزی که اولی ها اصلاح شدن همونطور که خداوند اونها را اصلاح کرد با تربیت رسول الله صلی الله علیه و ماها هم باید خودمون رو اصلاح و تربیت بکنیم با اون چیزی که اونها تربیت شدن امام مالک هم همچنین سوال میشه رحمه الله یک شخصی میاد نزد امام مالک میگه من رسول الله صلی الله علیه و از اونجا احرام بسته من احرامی بردم از مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله یکم چند بجبی چند کیلومتری نزدیکتر میام بعد ما مالك رحمه الله بيش قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة إن کار جملة ده نده میترسم الفتنة بيوفي بعد ما شخص قلت كيف فتنه احرام نیت احرام رسول الله صلى الله علیه و گفته من 5 کیلومتر نزدیکتر ما دورتر مسیر رو بر خودم دورتر کردم كي مشير از مسیر رسول الله صلى الله عليه وسلم احرام ببندم وإنما هي أميال امیال قال وأي فتنه اعظم من ان ترى انك سبقت الى فضيله قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. میگه چه فتنه بزرگتر از اینکه خودت رو بهتر از رسول الله ببینی پیشه گرفتی از رسول الله در یک فضیلتی که رسول الله انجام نداده انی سمعت الله یقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الیم یعنی تو خودت از رسول الله در بهتر میبینی این امام ابن عبدالبر در کتاب جامع بیان علم نقل میکنه همچنین ابن بطه در کتاب ابوانه و اسنادش هم صحیح از امام مالک بدعته هر احداثی در دین گفتم چه بخواد اعتقادی باشه حالا میاد یک مثال های امام احمد میزنه در بحث بدعت های اعتقادی که انشالله بهش خواهیم پرداخت اینجا به طور کلی داره میگه اصول ما اصول سنت ما چسبیدن به قرآن و سنت به فهم سلف امت و دوری از بدعت ها چون بدعت ها گمراهی هن. چون بدعت ها گمراهی هن. چرا گمراهی هن؟ یا کل بدعت فهی ضلاله چرا گمراهیان چون راه خدا نیست راه غیر خداست راه ابلیسه راه طرفداران ابلیسه و ان هذا صراط مستقیم راه مستقیم را خداوند بهمون مشخص کرده چیه و راه غیر از خدا راه گمراهیه کسی بخواد دینی بیاره غیر از دین خدا راهی را برای ما مشخص بکنه غیر از راه رسول خدا و راه اصحابش اون راه راه گمراهیه راه جهنمه همونطور خدا میگه فریقا هده گروهی نجات یافته و گروهی هم گمراه یافته به سوی جهنم فریقا حق علیهم ضلاله بعد توصیه پنجم امام احمد دیگه و ترک الخصومات والجلوس مع اصحاب الاهواء سومین نصیحتش اولیش چسبیدن به قرآن و سنت به فهم سلف امت دومیش بود ترک بدعت سومیش عدم همنشینی با اهل بدعت اهل اهوا گمراهان با گمراهان ننشینید چرا با گمراهان نشینیم گفتم اینا اصولی هم که از قرآن و سنت امام احمد گرفته اصولی هم که برای خودش اصلی داره در قرآن و در سنت ما الان این در بحث بدعت اصولی داشتیم از قرآن و سنت مثلا در بحث ترک بدعت خداوند در قرآن میگه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله راه محبت خدا و کسب محبت خدا را فقط اتباع رسول الله ببینه خداوند میگه لقد کان في رسول الله اسوه الگوی شما رسول الله الگوی نیک شما غیر از اون دیگه الگو نیست بعد اینجا هم برای خودش دلیلی از قرآن و سنت داره مثلا فرمودی خدا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم أكاد دي الجي کفری گفته میشه مسخره به سنت میشه مسخره به خدا میشه مسخره به دین خدا میشه خدا میگه فلا تقعدوا معهم دیگه با اونها ننشینید کسی نقد میکنه آیه از آیات قرآن نقد میکنه سنتی از سنت رسول الله صلی الله علیه و با این اشخاص نباید نشست چرا که خدا میگه فلا تقعدوا معهم تا اینکه سخنشون عوض کنن در امر دنیا مشکلی نیست ولی در مسئله که دینی هست بحث دین، بحث خداست آیات الله یغفر بها نقض آیات خدا میشه و یستهزا با مسخره میشه با آیات قرآن فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا اگر نشستید شما مثل فرقی نمیکنید اونا مبتدع شما هم مبتدع پس و الخصومات والجلوس مع اصحاب الاهواء باید پرهیز بکنیم از نشست با اهل اهوا و اهل بدعت توصیه خداوند در قرآن عدم مجالست با چرا چون قلب ضعیفه ائمه منم میترسیدم و توصیه رسول الله صلی الله علیه و در اینه که مؤمن ضعیفه خداوند نمیگه مؤمن ضعیفه انسان خودش رو در معرض شبهات قرار نده چون قلب ضعیفه حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه دجال اگر شنیدید ندید طرفش دجالی که خودش از بسش میگه پیشینیش نوشته کافر شما هم میدونید که دجال دروغگوی دای خدایی داره میکنه نه طرفش شما میدونید من سمع بالدجال فلیان عنه ما استطاع فان رجل یاتی میگه تا جایی که میتونه شخص پرهیز بکنه دوری بکنه از دجال یک شخص میاد فان الرجل یاتی و هو یحسب انه مؤمن فکر میکنه مؤمنه فما يزال بي حتى یتبعه لما یرا معه من الشبهات میگه از بس که شبهات شبهات افکنی میکنه شبهات به طرفش میاندازه دجال اون شخص مؤمن که خودش مؤمن میدید گمراه میشه تابع دجال میشه قلب مؤمنه ضعیفه انسان باید بترسه بترسه که شاید قلبش زیغ بشه قلبش گمراه بشه از راه حق امام المبته میگه رحمه الله بر این حدیث وقتی که این حدیث رو میاره میگه هذا قول الرسول صلی الله علیه و سلم فالله الله یا معشر المسلمین لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهد من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أصحاب أهل هذه الأهواء فيقول اداخله لأناظره او لاستخدم منه مذهبه به الله الله نصیحت رسول رو جلو چشت قرار بده فریب ایمانت نخور نگو که من الان ایمانم کامل شده حسن زنت به خودت سبب نشه که با آنها مجالست بکنی فإنهم اشد من الدجال أصحاب اهوا از دجال بدترن دجال تو پیشنش نوشته کافر میبینید کافره ولی بعد شما فریبش میخورید اینها که اهل بدعتن که اهل نماز اهل صلاح هست شما شاید گول رفتارشون بخورید گول کردارشون بخورید مثل همون حارس محاسبی که امام احمد گفت فانهم اشد فتنه من دجال وكلامهم الصق من ال... من الجرب واحرق للقلوب من اللهب ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم في مجالسهم على سبيل الإنكار والرد عليهم فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم اشخاصی با ما بودن میگفتن خدا لعنت بکنه کسی به قرآن مخلوقه بعد خودش رو بانشست و برخواست با اونها سبب شد که چی رهرو راه اونها باشن رهرو راه جهنم صفان بشن این فتنه هایی که شد و خیلی از اشخاص فریبشون خوردن ابن عباس رضی الله عنه رضی الله عنهما همین توصیه رو میکنن میگه لا تجالس اهل الاهواء فان مجالستهم ممرضه للقلوب مرض قلبه قد مریض بشه نکنید کمترین چیزی که با یک شخصی که مخالفت میکنه با سنت کمترین چیزی که سبب میشه یعنی از اون گمراهی بهت برسه کمترین چیز اینه که تو به سنت رسول الله صلی الله علیه و نصرت ندی ولا و برات حبت ایمانت به رسول خدا اظهار نکنی این کمترین چیزشه که رسول الله صلی الله علیه و آله الحب فی الله والبغض فی الله اوثق ایمان، الايمان بالاترین نقطه ایمان حب فی الله و بغض فی الله چطور محبت رسول خدا را ادعا میکنی و جلو یک شخصی که سنت رسول الله صلی الله علیه و آله را انکار میکنه جلوش مینشینی کجاست حبت اظهار محبتت نسبت به الله و رسولش تو اگر رهرو راه رسول خدا هستی اگر رسول خدا را دوست داری که کسی ایمان نداره رسول الله به عمر بن خطاب میگوید کسی ایمان ندارد تا اینکه من از پدر مادرشم نزد او محبوب تر بشم رسول خدا باید از تن خودمون از پدر مادرمون بیشتر دوست داشته باشیم و دوست هم داریم اگر جایی دیدیم دروغ بر رسول الله بسته میشه باید انکار بکنیم باید بگیم دروغ بر رسول الله نبند و کسی هم نباید ناراحت بشه امر به معروف از منکر وظیفه است دین نصیحه دین نصیحت رسول الله صلی الله علیه و به جز برای نصیحت فرستاده نشدن نه هدفش فقط نصیحت امت بود چرا نصیحت بدمون بیاد چرا یه شخص بدش میاد میگیم فلان کتاب کتاب فضایل اعمال پر از احادیث دروغه نخون چرا بدش میاد خب دروغ نبند رسول الله صلی الله علیه و نه نمیدونم بهمون گفتن خب برو تحقیق کن ببین ائمه در حدیث ما داریم مثل امام آلبانی رحمه الله و دیگران کلا از بس که تو گوش بنده خدا خوندن که اینها تندرو و متشددن بدبین شدن نسبت به این ائمه ای که اومدن مثل امام احمد اسانید رو بررسی کردن شخص برای اینکه نفهمه و دنبال صحت و ضعف حدیث نره دروغ را از غیر دروغ تشخیص نده اولش اولین کاری که میکنن ائمه حدیث را در نظر او بدبین میکنن که دیگه هیچ مرجعیتی نداشته باشه حالا به کجا بر بگرده دید کره ائمه حدیث تو دلش میاد حالا میاد ان نشانه های اهل بدعت رو خواهیم گفت ان بهش خواهیم پرداخت از نشانه های اهل بدعت همین بغض اهل حدیث بغض کسانی که نصیحت میکنن بغض کسانی که از حدیث رسول حمایت میکنن شخصی از اهل اهوا از همین مبتدعینی که قائل به نفی علم از خدا بودن از قدریه نزد امام ابن سیرین یا محمد ابن سیرین از بزرگان تابعینه میگه یا ابا بکر نحدثك بحديث قال لا یک حدیث رو بیت بگیم گفت قال فنقرا اون نفر گفتن قال نقرا عليك آية من كتاب الله یک آیه از قرآن برات میکنیم قال لا حرفی نزنید خدا در قرآن گفته با اهل هوا گفت که یک آیه از قرآن برات میکنیم حدیث قبول نکردی خب قرآن قال لا تقومان عنی بلند میشی تا بلند بشم چون اونها میخوان اون آیه قرآن وسیله قرار بدن برای شبه افکنی شبهی بیاندازن محمد ابن سیرین تربیت شده اصحاب رسول الله از تابعین بزرگ میترسه یک آیه را نمیخواد بشنوه از یک صاحب بدعت میگه فخرج فقال بعض القوم یا ابا و وما كان عليك ان يقرا عليك آیه من چیز چی میشده که یک آیه هم میخوندن از قرآن قال اني خشیت ان يقرا علي آیه فيحرفانها یک آیه را بخونن تحریفش بکنن فیقر ذلك في قلبی بدا بعد اون بدعت در قلبم بنشینه چون بدعت برای خود شیرینی داره جذابیت داره شیرینه شاید بر قلب بنشینه ما به بسیرین میترسه از اینکه یک آیه نه که فقط بحث هم نشینیه میترسه یک آیه از مبتدعی بشنوه قیل للاوزاعی ان رجلا یقول انا اجالس اهل السنه و اهل البدعه یک شخصی گفت که ما چه مشکلی هست من با اهل سنت میشینم اهل بدعت هم میشینم میشم رفت آمد میکنم اوزاعی میگه هذا رجل يساوي هذا رجل يريد ان يساوي بين الحق والباطل منهج مواضنات بهش میگن میگه این شخص اومده خوبی رو بدی با هم قاطی بکنه نها کنید ابو لهب ابو جهل خوبه یا بده ما میگیم بد فورا کسی میگه خوبه اونا کرم نداشتن اونا اخلاق نداشتن اهل کرم بودن نبودن اهل کرم بودن اخلاق داشتن نداشتن کمک میکردن به حجاج کمک نمیکردن کمک میکردن دیگه درسته کسانی حجاج که میدن آب بهشون میدن غذا بهشون میدن کرم داشتن خیلی استفاده نیک داشتن چرا فورا یک شخصی اگر شدید ابو جهل کنی میگه لعنه الله بد بود کافر بود کسی از خوبیشون یاد نمیکنه چرا چون برامون مطرح نیست خوبیش ما برامون اون چیزی که مطرحه چیه مخالفتش با دین خدا شخصی بیاد بدعت و نوبری در دین تحسین بکنه شخصی بیاد فکر بکنه راهش بهتر از راه رسول خدا و صحابه رسول الله این شخص این بدیش کل حسناتش را میپوشونه ما به خاطر همین بدیش چون در تضاد و در نقض فرموده های خداونده ما به خاطر این بدیش و به دستور خداوند باش هم نشیدی نمی کنیم انشالله ادامه بحث رو در بحث نشانه هایی که ما میتونیم اهل بدعت رو بشناسیم چون الان اینجا امام احمد به طور مجمل طبق فرموده خداوند فلا تقعدوا معهم فرمودید قبل تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین و بعد از این خدا بعد با قوم ظالمی چه از اهل بدعت و اهل معصیت ننشین خدا بنده این بحث امام احمد کردن الله میپردازیم خب الان این اهل بدعت چطور ما بفهمیم که این اهل بدعت هست یا نیست صلی الله علی محمد و علی محمد